Sva sredstva sa Viktorijinih računa vraćena su nakon Ninina uhićenja. Da, sigurno je potrošila love i love. Ne, ne, nije. Većinu je uložila u Zen kozmetika. Daj, sad se možemo slikat fino, Daj šuti. Pa ne baš, pa Zen kozmetika kao i vi style. Pripada vama, odnosno nasljednici. Nije loše, sister, nije loše. Prestani. Kao i sva financijska sredstva na njezinim osobnim računima. Nadam se da su vratili i novce s naših zajedničkih računa. Hm? Ne, pa jesu. Viktorija se odrekla svih svojih osobnih računa. U tvoju korist. Dok je sva ostala imovina i sredstva pripala njezinoj djeci. Pa zaradit ćemo ljudi milione na zenu, milione. Stvarno si je Ma daj, stari, ko te pita za kulturu kad imaš lovu? Pa daj, molim te, smiri se. da, ono, ne se na njega, molim te. E, Viktorija je sve svoje firme ostavila svojoj biološkoj djeci. Kome? Petri Lončar i Danielu Lončaru.